допустився тоді отець Юліан. Вони з прусем поділили все навпіл, кілька відрізів сукна, білизну, купу німецького обмундирування, золоті обручки й годинники. Прус кинув до своєї скрині, яку тимчасово залишив у отця Юліана, кілька картин, сказавши, що виміняв їх на базарі за дві буханки хліба. Отець Юліан подумав, що то якісь дешевенькі копії, і навіть не глянув на них. Хіба він знав, що Прусь потягнув з німецької машини ящик із справжніми шедеврами мистецтва? Власне, напівписьменного Василя Пруся більше цікавили інші трофеї. І на картини він поласився тільки тому, що командир партизанського загону, розповідаючи бійцям про значення операції, особливо наголосив на цінності полотен, що їх вивозили фашисти. Та все ж отцю Юліанові, який кохався в живопису і збирав картини, вирішив не казати, де добув їх справді. Ну, так уже й сльози, іронічно мовив Козюренко. Ви людина практична і свого нікому не подаруєте. Канонік відповів твердо. Справді прошу вас. Прусь заплатив мені копійки. Він підступно ошукав мене. Так ошукав. Канонік був певен цього. Коли рік тому Прус приїхав до нього і попросив знайти покупця на полотна Ренуара, Сезанна, Ван Гога і Ель Греко, отець Юліан тільки зареготав. Він і забув про картини, які колись Прусь недбало кинув на дно скрині. Але Прус пояснив тепер, звідки у нього полотна. І отцю Юліанові трохи мову не одібрало. Він мало не рік переховував прусеву скриню, і жодного разу Господь Бог не надумав його зазирнути туди. Хоча навряд чи він зміг би визначити, що то оригінали. Вони домовилися з прусем, що отець Юліан одержить 20% від суми, вирученої за картини. Кілька разів Боринському довелося їздити в Москву, шукати зв'язків з ділками чорної біржі, поки нарешті один знайомий спекулянт з комісійного магазину дав йому адресу свого московського напарника, а вже через того вдалося зв'язатися з Павлом Петровичем Вороновим. Вони вже в'їхали в місто і наближались до високого замку. Каноніка під наглядом оперативного працівника залишили в дальній кімнаті, а Козюренко з Владовим усілися біля телефону. Дивуюсь я вашій інтуїції, Романе Панасовичу. Були мало непрямі докази проти Суханової з її коханцем і проти Якубовського. А ви вийшли на каноніка, сказав Владов. Козюренко усміхнувся. Не інтуїція, а досвід, заперечив. Мені здається, ви одразу догадалися, що вбив канонік, вів далі старший лейтенант. Козюренко глянув на Владова. Хочеш знати, як я довідався, що саме піп убив пруся? Коли не секрет? Ну, які ж від тебе секрети? Відверто кажучи, перший сумнів зародився в мене тоді, коли я дізнався, що канонік мав парафію у селі, розташованому в районі, де діяв загін Войтюка. Та лише сумнів, більш нічого. Підозрювали ж ми і Семенишина, і Якубовського, і Суханову з Григоруком. Коли канонік довів своє алібі, я подумав, що він справді не причетний до злочину. Та потім побачив біля вікна кімнати, де, як твердить Баринський, він три дні пролежав хворий пожежну драбину. Ставши на карниз, можна дотягнутися до неї, спуститися і стрибнути вниз. Я теж звернув на неї увагу, докинув владу. Проте вона закінчується майже на рівні другого поверху. Отож, кивнув Козуренко. Попервах і мене це збило з пантелику. Та моя підозра зміцніла, коли я знайшов під сидінням москвича разовий талон на телефонну розмову з Желиховим. Талон куплений 14 травня напередодні приїзду Пруся до Львова і його зустрічі.